riu Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. Bueno, baixamos un pouquinho esta música que se titula A danza dos dedos. Que é a pues, pois, nosa sintonía. Eh, que é a nosa, claro, puñémolo como sintonía nos. E vamos darles as boas tardes a todos os ointes. Así que, señoras e, eh, e señores, miñas donas e cabaleiros, eh, moi boas tardes a todos e sexan benvidos a este programa de radio que é, eh, Radio Samboy, Galegos Novais de Radio Samboí. Uh -huh. Moi boas tardes, Xulio. Boa tarde, benvidos, queridos ointes e seguidores. Aí estamos, dúas oreñas de Radio en Galego para todos vosotros. Vamos a ver si, si esto si sí, corre con ben. Vamos exactamente. Uh -huh. Nosotros vamos a poñerlles música e, e noticias que, que nos veñen chegando da lá de Galicia. Así que vamos a encetar un, este programa con algo de música. Así que apretando yo a play. O que reza non sei quen é Diz que jana non sei canto meus señores Que cabalo máis bonito para que dijan os señores Que cabalo máis bonito a cantar Canta que cabramos ben e se todo o mundo rexuga E a cubiza que nos tenes se todo o mundo rexuga E a cubiza que nos tenes Ay la la la baixamos un pouquiño esta música mm. e vamos a falar co primeiro convidado. Sí, sí, veña, vamos alá. Que Álvaro nos vai a contar, pois, varias cousiñas. Álvaro é o presidente de Toxos e Sextas en sí. Barcelona. Vamos alá, veña. Moi boa tarde, Álvaro. Moi buenas. Moi boa tarde, benvido. Moitísimas grazas por atendernos. Gracias a vosotros por contar comigo. Bueno, <laughs> primeiro primeiro felicitarte que despois da, da, daquela exposición fantástica que tivemos hai un, un tempiño, de, agora eh, estades eh, de cheo, na, re, pre, traballando e participando e colaborando en, con moitísimas entidades eh, sin máis sin ir máis lonxe a semana eh, a, a, a semana fi, pasada, a fin de semana ah. pasada eh? e con Airiños da nosa Galicia, non? Sí. Santa Coloma. Sí, as, o domingo estivemos con Aeríneo, fixemos ali un pasarrúas. Ah, moi ben, estupendo. Eh, bueno, incluso levamos canteira nova, levamos chavales <laughs> pequenos que empezan a salir agora que son que ten que a recorrer as calles. Moi claro. ben, moi ben. Teñen que ir facéndose. Vale, vale. Exactamente. Per perfecto. Ten que ir acostumbrándose. Vale. <laughs> bueno, o, o, o, a, a, a, a asociación ten moitísimo eh, moitísima recursos. Xente, moitísima xente nova, bueno, pero uh, tamén hai que decirlle a todos os nosos entes que tamén estades convidados a un centro especial, un centro centro galego de, o centro galego de Lleida na festa maior que sí. vades a facer precisamente esta fin de semana que ven, non? O sábado, sí. O sábado. Bueno, unha recepción este sábado pola tarde, sábado de 11 pola tarde, uh -huh. toremos en Lleida, son festas de Estrangeira sí, sí, sí. chamaron aí do centro gallego e bueno, vamos a vamos a demostrar o que sabemos facer. Bueno, a, mm, bueno se, seguiredes, bueno, a estela de, de, de Xosé Luis Foxo, que Foxo trouxo, o ano pasado sí. foi o que trouxo precisamente a banda a, a Lleida, pero vos agora... Mm, redondeádelo coa vosa banda e, extraordinaria que ademais este ano, bueno, este ano non sei se este ano ou, xa fai tempo, xa incorporou novos instrumentos, non? Uh -huh. Sí. Sí. Sí, sí. A zanfona, a, o violín, bueno, varios varios instrumentos. Mm. Varios bueno, instrumentos, ¿no? Incorporáronse instrumentos de, de, da, da, do grupo folk, de, de, de, de, de, de, hai un par de zanfonas por aí, hai violín, hai... Mm. Hai que ir inno innovando, como dicen, ¿no? Sí, sí, despois desa desa grande, vamos, eu eu asistín, gracias a Deus a ese evento eh, extraordinario que foi a exposición de Cornamusas que trouxo aí o o Xosolisco, que por certo con, con ese libriño mm, mm, extraordinario de, da trayectoria da, da, da propia mm, gaita en todo o mundo, non? Sí, sí, sí, sí, de hecho ainda temos, ainda uh -huh. temos a exposición. Uh -huh, e, bueno, o libro o libro explica o que, o que é a trayectoria da gaita desde desde sí, o sí. comenzamento, dixéramos. No? Sí, sí, Historia sí. das civilizacións, que, que dicía eso le sí, sí, bueno. Exactamente. Historia das civilizacións, Pero pues, claro, todos pensan, todos moita xente pensou que a gaita nacera en Galicia sí. e resulta que cando a gaita chegou a Galicia xa xa deron unhas cuantas voltas. <laughs> Exactamente, xa sí. deron unhas cuantas voltas por aí. <laughs> Polo mundo adiante, eh, eh, sí, sí, que ademais atópase en sitios completamente indi... vamos, que, que un non, non, non, non pensaría que... Donde menos, que, onde menos o pensas. Donde menos penses que podía estar unha gaita. Sí, sí, sí. sí. E en algunhas ocasións as gaitas non precisan precisamente non precisan nin siquiera o, o, o punteiro especial, eh, bueno, soplar nelas, senón que teñen eh, como un fuelle especial para poder uh -huh. para poder enchelo o, o, o fol, verdad? Sí, de hecho hai algúas aquí que SpaceX eh, son <laughs> aparte os, os fol son moi distintos, o sea, non é un sí, sí. Vai algo, bueno, de hecho hai unha agora mismo non, non sabría decir uh -huh. o país que é como se fora un terneo pequenín inteiro, eh? Sí, sí, esa, sí. Esa, gaita chama moito a atención porque é moi sí. non sei, vela a figura que ten, a piel, todo. Uh -huh. Mas, bueno, estas son con, con piel auténtica, non é o que se fai agora, que sea sintético ni nada deste, uh -huh. non é de, de, bueno, de época, e chaman ya así, uh -huh. e así están. Sí. Intentaremos para outro ano facer unha de gaita ibérica. Ah, gaita ibérica, sí, sí. Bueno, é dicir que esta primeira exposición no, é, é o comenzo de moitas cousas que vades a realizar a partir de... A de, partir de agora. part, exactamente. Bueno, int intentamos... o 10, o de marzo comezouse este primeiro encontro internacional do Día da Gaita, pero que sí. a partir de aí, pois o ano que ven, o 25 será o segundo encontro do Día Internacional da Gaita, non? Exactamente. Sí. Onde le veo moitísimo, pero moitísima ilusión foi cando eu estuve en Alemania, uh -huh. en Düsseldorf, eh, que escoitei a gaita ali por... <laughs> <laughs> no ve? Claro. <laughs> as mágoas non eran as miñas soadas, eran as de moitos. Exactamente, a escola de... Pero bueno, o, o, o que interesa, que a escola de gaitas está traballando xa para a segunda edición, digamos, de, de, de, de que, que llevades sí, a chamar por, a, a Ibérica, entón, non? Por supuesto. Bueno, a ver, vamos a, vamos a intentar empezar a traballar no segundo o segundo encontro, encontro E, bueno, e este tema que te digo de gaita ibérica foi unha conversación informal que tuve en confuso, pero bueno, que seguramente se levará a cabo. Ajá, ajá. Estupendo. Bueno, ya entidade sigue traballando e sigue mm, mm non sei, dándolle clases aos rapaces e eh, eh, non rapaces en, en, en todas as en todas as especialidades que ten a, a, a escola, verdad? Exactamente, en todo o que temos Seguimos uh -huh. dando clases tanto a pequenos como como os non son tan pequenos. <laughs> Exactamente. Pero bueno, e eh, seguimos funcionando e eh, intentamos seguir sacando músicos para diante, como digo eu. <laughs> clases de danza, clases de gaita, clases de percusión, clases de armonía, sí. armónica, sí. canto e pandeireta, eh, e eh, últimamente parece ser que hai un, un, un apartado especial tamén de zanfona, non? Exactamente, sí, hai un apartado especial de zanfona. A ver, la zanfona é menos xenta que, que tira por ela, pero bueno, estamos aí e eu creo que isto vai ter... A última hora vai ter repercusión, porque cando, cando empezas algo que non se non é tan habitual, a xente chama a atención. Sí, claro, sí, sí. Claro, claro. Unha, unha cosa que... Pero, bueno, están, están traballando tamén en un grupo de baile con chavales pequenos. Mm -hmm Que, que bueno, creo que creo que se subirán algo en Cordellá, creo, eh, no... sí. amigo, <laughs> o sea que o día fi, o, fin de mes, vamos a ver, o, o día 1. O día 1 o día un que coincide coa Festa Galega de Can Mercader. Lo, Exactamente. Sí. Bueno, bueno, pois pues aí a disfrutar no, eh, eh, facerlle fotografías por porque eso queda constancia sí. documental, de verdade. Unha cousa que che quería preguntar, cantos actualmente aproximadamente que cantidade de alumnos hai? Pois pues mira, exacto, exacto non se podo decir, pero o domingo, por exemplo, en Santa Coloma iban, 36 ou 36 97, pois calcula que que 25 ou 26 eran alumnos. Ves, ves, xa hai. Sí. Pois moi, bueno, eh, que a mellor esa era unha representación porque claro, o, o, hai moitas persoas que están ocupadas en outras cousas e a veces non poden asistir a, a esas grandes representacións, pero seguro que a Lleida vades máis de 50, seguro. Segurísimo. Non sei exactamente os que vamos, a Lleida vamos co levamos o grupo Fol lógicamente por ves, bandera. Ves. Uh -huh eh, acompañado con coa banda, a banda. Coa banda, a banda. Sí, señor. A banda ten moitísimos... A que veces que tamén non penses que oír moitos, moitos é o máis... No xa, no, no, no. <laughs> No, eu refirme, eu, eu refirme porque a xente dice, "Bueno, no, é un grupiño que van a ir". No, no, sí, pero no, que no, é no. que eh, a escola ten unha cantidade enorme de, per, de personal, non somente entre, entre alumnos, sino entre profesores e outros moitos que, que ás veces non sempre se xuntan, pero que mm, superan un, uh, un número bastante máis grande do que se pensa, sí. non? Sí, eso, eso sí, eso é verdade. uh -huh. eh, pero todos xuntos non é, raro. Eh. Eso, é, sí, sí, non é fácil. Por eso, non é fácil, no, pero... Por, a eso me refería, que, que, non, que, que, que que non sempre poden coincidir todos eles, non? É o mesmo que pasa que cando, cando facedes algunha actividade ou algunha actuación ou polo menos tratades de que se xunten en Galicia, non? Aí tampouco a, a, algunhas veces non se consigue que todos se, se xunten, verdad? Hombre, claro, pues no, no, porque bueno, hai que contar, hai xente que traballa, hai xente que estudia, hai, hai unha diversidade de, de, de cousas que, que a xente ten que atender, lógicamente. Uh -huh Entón, bueno, o ter, o ter xente dacha ventaja de que, aunque non estían todos, mm. podes facer as cousas ben. Mm. Exactamente. Sí, sí, hai que compaginar o que estás dicindo tú, compaginar o traballo co, co, co, co, co lecer ya yo aprendizaxe ou, ou polo menos a, a, as clases eh, eh, en, yo ensaio, porque non todos tamén ás veces non poden asistir, e lóxicamente eso é unha cousa importante para que despois saian as actuacións como, como, como un quere, non? Claro, exactamente. Nos, mira, outra outra actuación que temos que, que facemos normalmente cada ano é o día 18 no Ayuntamiento de Barcelona, mm. o día das letras. Sí, sí, sí, ah, sí. claro. E, e tamén levamos, bueno, vai a banda, e, facemos normalmente todos os... Bueno, normalmente no, todos os anos. As letras galegas, claro que sí. sí, sí, sí. Exactamente, no Ayuntamiento de Barcelona. Mm. E despois mandaremos, bueno, mandaremos, irán a Coruña o día 26 de maio, irán cinco ou seis pandereteiras Ajá. a un... Chacarandaira. A unha chacarandaira, sí, ao centro agora. Ajá. Muy ben. Intentamos intentamos estar en todos os sitios. Hombre, no, a ver, aparte de que este intentedes quere decir que solicitan a vosa presencia por, porque, e non é porque sexa o nome, sino porque son mm, non sei, son valorados, senón non nos, non, non nos convidaban, seguro. Sí, bueno, eu, eu sempre digo igual, digo, de momento funciona, ¿no? Entonces, o que funciona, hai que hai que facelo funcionar. Ajá. Bueno, eh, bueno, hai eso leva moito traballo e lóxicamente entre os pais e os, e os cativos e, a, sí. e os propios profesores eso fai que, que a eso tamén teña unha continuidade e a escola fai que teñen unha actividade mm, moi moi axeitada. Quer decir que mm, quer decirse que mm, mm, mentres están aí, mentres están na, na escola, teñen unha familiaridade e unha comunicación completamente diferente do que se pode atopar uh -huh. nun bar calquera ou nun outro noutra outra sociedade diferente, eu creo, non? Eu creo que son dos puntos fundamentales, -huh. sobre todo cos pais. Hombre. Sí. Porque, bueno, TLC, a ver, non, non digamos xa que están recollidos. Sabes que están aí, sabes que están facendo unha actividade, sabes que non están metidos en ninguna outra historia, nin andan por sitios que non... Sí. Que non deberían estar, no? e eh, comparten mm, cousas da mesma forma e, eh, e, eh, e do mesmo mm, non sei que, que, que é sana esa, esa situación Exactamente, exactamente, son grupos sanos eso, exacto Bueno, pois a verdade é que para nós é un, un gran placer contar contigo cada vez que te chamamos sempre nos recibes moi amablemente Escoito unha cousa, algunha novidade especial ou algunha cousa especial tendes previsto para, para eh, a, non sei, por, por exemplo para mes para os meses de, mm, de verán a, facer algunha actividade ou algunha cousa en Galicia Bueno, en principio en principio no ah, así. Ayer estuvemos Bueno, estuve precisamente con, con presidente de Xunta de Galicia que estuve en Barcelona uh -huh, uh -huh. pero bueno no, no concretamos nada de, de, de actuación determinada sí. no, de, de hecho nos hasta julio estamos ocupados prácticamente todos los fines de semana entonces tampoco nos podemos comprometer a moito máis mm, mm, porque ahora te digo, bueno, ahora este fin de semana Leria, letras, despois mm. bueno de Cornellá, Cornellá. Mm-hmm. Mollet, Allagosta, e que o barrio, en fin, claro. eh, Sí, sí, compromisos. Parar, entonces, sí, sí, sí. bueno, Moito... de momento en Galicia non temos nada previsto este ano iso non quere decir, eso non quere decir que non vos xuntedes. Bueno, non temos nada previsto. A ver, o 7 de agosto en Ribadeo os, os alecrins. Claro. Estaban ah. un sitio distinto. Sí, sí. Eso sí, eso está, eso está en marcha. Pero outro tipo de actuación de momento non. Re, representación cos alecrins ali precisamente en Ribadeo, verdad? Sí, claro, sí. Os, os alecrins, ¿no? Sí, sí, a entrega dos alecrins que, que, que, en fan, cada, que se fan cada ano. Cristiano faise, no faise en Ribadeo, en Ribadeo. o seto da agosto. Ah, pois bien, eh, mm, desexarte todo o mellor, tanto a ti como a todo o grupo e, Habrá os que, que ir, terei que ir, porque tamén que tamén camiño como que ti. Ribadeu. Ribadeu, si, sí, eu de Riba, de Fonsagrada a Ribadeu le dá un pouco tempo. Ah, si? Sí? Si. Sí. sí. E, e lo cerca, si. Sí. <laughs> bueno, pois Pois pues eso, a, chégate ali para saudalos, lo menos para saludarlos. Pa, lo menos saludar. <laughs> Claro que sí. 7 <laughs> de agosto. algo, algo máis hombre. <laughs> Sí, al, algo máis vai ver. Sempre, sempre, sempre hai algo. celebración importante, sí, sí. Por certo, ten, tendes, a, ten, tendes previsto facer algunha festa especial na asociación, no, na, na escola? Bueno, no, a ver, a festa especial, nada, agora faremos O aniversario. Eh, o aniversario ainda non chegamos, quedanos pouco, pero ainda non chegamos. Vale, vale, ah, vale. Chegamos ya Iso sí que anunciaremos a bombo e platillo, como se suele decir, ¿no? Xa, xa, xa. que... Claro. <laughs> claro, claro. Eh, bueno, ahora, va, ahora que faremos, ya, faremos la verbena como cada ano, efectivamente facemos na escola tamén, a verbena de San Juan. Moi ben, ah, moi ben. Facemos unha facemos unha tarde de festa tamén os os cativos. Pisos estes que hai aquí, no. Hai os pisos de lado. sí, sí, sí. De vivienda social. Sí, sí, sí, sí. Tamén, tamén ten derecho a un día de... Sí, de lecer. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno. Eh, bueno. Pois Álvaro. Resto que para nós un placer e unha honra terte aquí no noso, ah, sí, noso programiña a desexarte Igual, moitos éxitos eh, mm, seguro que o teredes porque en Lleida vamos a apreciar moitísimo, seguro sí, tanto Eso esperamos. Eh, eh, muchas sí, gracias sí, sí. a ti por eh, chamarnos. E eh, veremos veremos en, na, na, na grande festa de Can Mercadé, a festa galega de Can Mercadé, o fin o día 1. Él él estaremos o día 1 pola tarde. Moi ben. Moi ben. Unha aperta grande, moitísimas grazas. Igualmente. Hasta logo. Hasta, hasta logo, niño, chao. Hasta luego. Radio Samboy.